11. nodaļa Aslans tūlojas Edmunds piedzīvoja smagu vilšanos. Viņš cerēja, ka Ragan, līdz ko pundurs būs aizgājis sagatavot kamanas, kļūs pret viņu laipnāk. Tāpat kā tas bija pirmajā reizē, taču viņa neteica ne vārda. Tad Edmunds saņēma dūšu un jautāja, Lūdzu, jūs augstība, vai jūs neiedotu man mazliet rahat lukuma? Jūs Jūs apsolījāt. Ragana atcirta apklusti muļķi. Pēc tam viņa šķiet pārdomāja un sacīja kā pati sev: Nē, tas knēvels pa ceļam vēl noģīps. Un viņa no jauna sasita plaukstas, parādījās cits punduris. Atnes šim radījumam ēst un dzert, viņa pavēlēja. Punduris aizgāja un drīz atgriezās, nesdams krūzi ar ūdeni un dzels paplātus, kura atradās sakaltis maizes rieciens. Ar pretīgu smīnu viņš tos nolika uz grīdas blakus Edmundam un teica: Rahatlakums mazajam princim! <laughs> Vāc to projām! Saīds sacīja Edmunds. Es negribu sakaltušu maizi! Bet ragana pagriezās pret viņu ar tik atbaidošu sejas izteiksmi, Kazāns atvainojās un sāka knibināt maizi, lai gan tā bija tik cieta, ka viņš spēja to norīt tikai ar mokām. Tu nereizi vien vēl atcerēsies maizi, pirms to atkal nogaršosi, teica Ragan. Kamēr Edmunds košļāja maizi, parādījās pirmais pundurs un paziņoja, ka kamanas sagatavotas. Baltā ragana piecēlās un gāja ārā no zāles, pavēlēdam Edmundam sekot, kad viņi ienāca pagalmā, atkal sniga bet Ragantam nepievērsa nekādu uzmanību un lika Edmundam sēsties viņai līdzās. Pirms kamanas sāka braukt, Ragana pasauca Mogrimu, kas atliekšoja kā milzīgs suns un nostājās pie kamanām. Ņem visstraujākos no saviem vilkiem un nekavējoties dodies uz bebru māju, sacīja Ragana. Nogalini visus, ko tur sastapsi. Ja viņi jau aizgājuši, steidzies iespējami ātrāk nokļūt pie akmens galda, bet lai jūs tur neviens nepamana – Paslēpies un gaidi mani. Man būs jābrauc tālu uz rietumiem, pirms es atradīšu vietu, kur var pārbraukt pāri upei. Varbūt jūs noķersiet šos cilvēku radījumus, pirms viņi sasniegs akmens galdu. Gan jau pats zināsi, kas tad jādara. Dzirdu un paklausu, o karalien, norauca vilks, un tajā pašā mirklī pazuda sniegā un tumsā tik ātri kā auļojošs zirgs. Nepagāja ne pāris minūšu, kad kopā ar vēl vienu vilku tie jau stāvēja pie dambja un nošņājās pie bebru mājiņas. Tur, protams, neviena nebija. Labi, ka sniga citādi bebriem un bērniem klātos pavisam ļauni, jo vilks sekot pa paēdām un viņus saķertu, pirms tie būtu paspējuši noslēpties salā, bet tagad svaigajā sniegā pēdas nevarēja ne saost, ne saskatīt. Pa to laiku pundurs uz šā ziemeļbriežiem ar pātagu un ragana ar Edmundu cauri arkai izbrauc tumsā un salā. Edmundam tas bija briesmīgs brauciens, jo viņam nebija kažoka. Nepagaina stundas saturksnis un zēna seja un krūtis jau bija aplipušas ar sniegu. Nepaspējis to nopurināt, viņš jau atkal bija apsnicis. Edmunds galīgi zaudēja spēkus. Drīz viņš bija izmirts līdz ādai, un cik nožēlojami jutās. Neizskatījās, ka Ragana gribētu padarīt viņu par karali. Lai arī kā zēns centās sev iestāstīt, ka viņa ir laba un laipna, ka taisnība ir viņas pusē, tagad bija grūti tam ticēt. Edmunds bija gatavs atdot visu uz pasaules, lai tikai satiktu kādu no savējiem. Kaut vai Pīteru. Vienīgais mierinājums, ka tas varbūt ir sapnis, un kuru katru brīdi viņš pamodīsies. Viss notiekošais patiesi sāk likties kā ļauns murgs. Kamanas brauc ilgāk nekā es spētu to aprakstīt neskaitāmās lapusēs, tāpēc uzreiz stāstīšu par brīdi, kad pārstāja snikt, bija pienācis rīts, un viņa dienas gaismā traucās uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu vien, un dzirdam bija tikai nemitīgā sniega gurkstuņa un iejūga čīkstēšana. Beidzot ragan iesaucās. Kas tur ir? Stāt! Ak, cik ļoti Edmunds cerēja, ka viņa atcerējusies par brokastīm, Taču ragana bija apstājusies gluži citu iemeslu dēļ. Netālu no ceļa zem koka sēdēja jautra kompānija. Vāver ar vīru un bērniem divi satīri, rūķīts un vecs lapsakūmiņš, visi sasēdušies uz ķeblīšiem ap galdu. Edmunds nevarēja saskatīt, ko viņi ēd, bet smaržoja gardi. Visapkārt bija eglīši rotājumi, un viņam likās, ka uz galda ir pat plūmju pudiņš – Tajā brīdī, kad kamans apstājās, labs kūmiņš, laikam visvecākais no viņiem, bija tikko piecēlies kājās, turēja labajā ķepā glāzi un gatavājās kaut ko sacīt. Bet tik līdz līksmotāji ieraudzīja kamans un to, kas tajās sēdēja, viss viņu prieks pazuda. Vāveru tēvam dakšiņi sastinga pusceļā pie mutes. Vienam satīram tā palika mutē, bet vāverēm no bailēm sāka pīkstēt – Ko tas viss nozīmē? jautāja Ragana. Neviens neatbildēja. Runājiet, salašņas! Viņa atkārtoja. Vai gribat, lai mans kučieris jums atraisa mēli ar pātagu? Ko nozīmē šī rījība, šī izšķērdība, šī pašapmierinātība? Kur jūs to visu ņēmāt? Ar jūsu atļauju augstība, sacīja Lapsa, mums to iedeva un, ja jūs atļautu, es uzdrošinātos pacelt šo glāzi par jūsu augstības veselību. Kas jums to iedeva? jautāja Ragana. Ziemassvētku veicītis, sastostījās lapsa. Kas? Iekliedzās Ragana, izlēgdam no kamanām un paspērdam pāris soļus pārbiedēto zvēru pusi. Viņš bija šeit? Tas nav iespējams! Kā jūs uzdrošināties? Sakiet, ka melojāt, un šoreiz jums tiks piedots. Šajā brīdī viens no mazajiem vēvarēniem no bailēm pavisam zaudēja galvu. Viņš bija, bija, bija! Tas spiedzas izdams ar savu maru, mazo karotīti pa galdu. Edmunds redzēja, ka ragana tik stipri iekoši sev lūpā, ka pār zodu notek asins lāse. Viņa pacēla savu burvju zīzli Ak, nevajag, lūdzu, nevajag! Edmunds kliedz, bet ragana bija ar to pamājus, un atsmirklī jautrais pulciņš pārvērtās par akmens statujām, kas sēdēja ap akmens galdu, uz kura bija akmens šķīvi un akmens plūmju pudiņš. Vienam akmens dakšiņš sastingos pusceļā pie mutes. Šet tev! Ragan no visas spēka iesit Edmundam pa seju un iekāp kamanās. Zinās, ka es tāpēc piegus un nodevējus. Uz priekšu! Pirmo reizi šajā stāstā Edmunds sevi aizmirstams sāka just līdz citu bēdām. Viņš ar žēlumu domāja par šīm mazajām akmens figūriņām, kas tur sēdēs dienu klusumā un nakts melnumā gadu pēc gada, kamēr apaugs ar sūnām. Un laika gaitā arī akmens sabruks. Viņa atkal joņoja uz priekšu. Drīz Edmunds pamanīja, ka sniegs, kas sitās sejās, kļūst ar vien slapjāks. Zēns arī ievēroja, ka pašam vairs tā nesalst, parādījās migla. Ar katru mirkli tā vairāk sabiezēja, bet gaiss sasila. Kamanas slīdēja daudz sliktāk nekā sākumā. Edmunds nodomāja, ka ziemeļbrieži laikam noguruši, bet drīz pamanīja, ka tas nav īstais iemesls. Kamans laiku pa laikam aizķērās un nepārtraukti kratījās, it kā atsisdamās pret akmeņiem. Lai gan pundurs aizvien stiprāk sitē ziemeļbriežus, kamans kustējās lēnāk un lēnāk. Visapkārt kaut kas neizprostami trokšņoja, bet kamanu čīkstēšana un kratīšanās neļāva Edmundam saklausīt, no kurien šis skaņas nāca, līdz beidzot kamanas aizķērās un apstājās. Mirkli valdīja klusums. Tagad Edmunds varēja ieklausīties savādajās skaņās, dīvainā, mēgā guldzēšanā un šalkoņā. Tās bija nepazīstamas un reizē pazīstamas skaņas. Tas viņš bija dzirdējis agrāk, tikai nevarēja atcerēties, kur. Un pēkšņi tā taču šalkoja tekošs ūdens. Visapkārt tecēja neredzami strautiņi, tie šalca, burbuļoja, mutuļoja, šļakstēja, bet tālumā pat šņāca. Sirds viņam salecāts, Edmunds pats gan īsti nesaprata, kādēļ, kad zēns atskārta, ka salam pienācis gals. Pavisam tuvu bija dzirdama pakš, pakš, pakš, un sniegs kusa un pilēja no koku zariem. Tuvumā noslīdēja milzīga sniega kupana, un pirmo reizi kopš ierašanās Nārnijā Edmunds ieraudzīja tumši zaļu ēkļu zaru. Bet viņam nebija laika ilgāk klausīties un skatīties – jo ragana sacīja, ko sēdi muļķi acis ieplēcis, kā pārā un palīdzi. Edmundam, protams, bija jāklaus. Viņš izkāpa sniegā, pareizāk sakot, slapjā sniega šķīdonī un sāka palīdzēt pundurim vilkt kamanas ārā no dubļainās bedres, kurā tas bija iestigušas. Beidzot, tas viņam izdevās, un pundurs, nežēlīgs vetēdams ziemeļbriešus ar pātagu, mēģināja kamanas iekustināt. Viņa pabrauc nelielu gabalu uz priekšu. Sniegs kusa acu priekšā, un šur tur jau parādījās zaļi zāles puduriņi. Ja jūs būtu tikpat ilgi kā Edmunds redzējuši vienu vienīgu sniega baltumu, tad saprastu, kādu prieku sagādās zaļa zālīte. Kamanas atkal apstājās. Jūs augstība, sacīja pundurs, tādā atkusnī mēs nevaram braukt kamanās. Tad iesim kājām, atbildēja ragana. Mēs viņus nekad nepanāksim, norūc pundurs, mums viņi ir tālu priekšā. Kas tu man esi, padomdevējs vai vergs? jautāja ragana. Dari, ko tev liek. Sasien šim cilvēku radījumam rokas aiz muguras un turi virves galu, ņem pātagu. Pārgriez iejūgu, ziemeļbrieži pat, paši atradīs ceļu māju. Pundurs izpildīja pavēles, un pēc pāris minūtēm Edmunda ar sasietām rokām dzina uz priekšu, cik ātri vien spēja paiet. Kājas iestiga sniegšķīdonī, dubļos un slapjajā zālē, un katru reizi, kad zēns paklupa, pundurs viņu nolamāja vai uzsita ar pātagu. Ragana gāja pundurim pa pēdām nemitīgi atkārtodama Atrāk, atrāk! Ar katru mirkli zaļie laukumiņi kļuva lielāki, bet sniega mazāk. Ik pa brīdim kāds koks nokratīs sniega sagu, un drīz, lai kur apstājās skatiens, balto siluetu vietā varēja redzēt egļu tumšo zaļumu vai ozolu, dīšskabāržu un gobu melnu durstīgos zarus. Tad migla no baltas pārvērtās zeltainā un drīz pazuda pavisam. Pasakaini saules stari lauzās cauri mežam un starp koku galiem varēja saskatīt zilas debesis. Drīz notika vēl brīnumainākas lietas – Iznākot no meža klajumā, kur auga sudrabaini bērzi, Edmunds ievēroja, ka zeme visapkārt klāta ar maziem dzelteniem ziediņiem, mālēpēm. Ūdens burbuļoja arvien skaļāk un skaļāk, nu jau viņš šķērsoja upīti. Tās pretējā krastā auga sniegpulkstenītes. Kusties, kusties, neskaties! sacīja pundurs, redzēdams, ka Edmunds pagriezis galvu, lai palūkotos uz ziediem un nežēlīgi parāva virvi. Bet tas, protams, neliedz Edmundam vērot apkārt notiekošo, jo pēc piecām minūtēm viņš ieraudzīja krokusus. Tie auga ap veca koka saknēm, zeltaini, purpur sarkani un balti. Tad uzvirmoja skaņas, vēl daudz jaukāks par ūdens burbuļošanu, pie paša staciņas, pa kuru viņi gāja, koka zarā pēkšņi iečevinājās putns. Kādā attālākā kokā tam atbildēja cits, un tad, it kā tas būtu bijis signāls no visām pusēm atskanēja čivināšana un vīterošana, vienā brīdī pat treļļi, un vēl pēc piecām minūtēm viss mežs bija putnu mūzikas pārņemts, visur bija putni. Tie sēdās zaros, lidinājās virs galvas, ķīvējās un līga mieru, ar knābi saglauda spalvas. Ātrāk, ātrāk! kliedza ragana. No miglas vairs nebija nevēsts. Debesis kļuva arvien zilākas un zilākas. Laiku pa laikam parādījās balti mākoņi. Plašajos meža klajumos ziedēja prīmulas. Sacēlās viegls vējš, koku zari sašūpojās, ūdens lāsas pilēja lejup un gājēji sajūta vēsu, burvīgu aromātu. Kokiem sāka plaukt lapas lapeklis un bērs kļuva zaļi, bet zeltenās akācijas zeltainas. Dīšskabāržiem drīz izplauka maigas, caurspīdīgas lapiņas, kad ceļotāji gāja zem kokiem, pat saules gaisma cauri tiem likās zaļa. Pāri takai aizlidoja bite. Tas nav nekāds atkusnes, pēkšņi astādamies sacīja pundurs. Tas ir pavasaris! Ko nu tagad darīsim? Jūsu ziema ir galā, tas ir aslana darbs. Ja kāds vēlreiz pieminēs šo vārdu, nekavējoties tiks nogalināts, Ragana teica.